Ներդոտված առուտուրականը Իլալա չիլալ մին առուտուրական։ Ըտրան իլալա մին կնեք, տանք շատ հարուստն լալ, համըլ շատ սիրավն լալ։ Մին խիլլա վախտանը ետը այդ վաճառականը կենամա խրիդի։ Ետա տերնում կամ տեսնում այդ կնեգի յուրան փոխալա։ Այդ առուտուրականը Կնգանը հղացան Տուսկալի հետ է բուսը պահմա տեսնում դյուզա։ Դա անամավ էր Մարթայնում ստիպված կնգանը Տուսակցում։ Իր փիվերնի մնալանը յետը էր կան վախտ օրիշ կնգանը հետ վախտ անցկցնում։ Էդ մին կնեգնել է հատրան փոխում։ Արտուրականը շատ է քնենքանում ասմա Պա համ հարուստում, համ ղաշանք, բենի հինչումնա վեր կնանեք ինձ փոխոման։ Այդ երկունջի կնեգի Իրանանը մտամից բհելի հետ է կեղծավորություն է անում։ Մարդը տեսնում է պենին թահրը երկունջի կնգաննել ախրեկտամ։ Դուս գցում ալլատ մալլատինում։ Այդ առուտրականը շատ ամտածում, նստում է, նստում է, ընկում է մտքեն դոնը։ Մին օր տանը նստած մտածելիս հրևանը կյամա ասում է. «Բարի օր, հրևան։ Ягուս մտածումս, ягուս օրփաթախոսս տերալ»։ Հմ, խոսում չես։ Արտուրականը դրդհան այնում, համլետ վախտը մտկավնանց հակենում վեր հրևանեն կնեգը մտկափոխա։ Արտուրականը այդ հրևանեն ափաթակտրում աթա եկ նիմ պայման կապենք։ Սկացալım թա կնեգը խոխավա։ Թա աղջիկ պիրի իմ բախտես, թա տղա պիրի քու բախտեդ։ Հախը տամում թակի վեցմ սական իստաս։ Արտուրականը մտածում հա վեր աղջիկը յորոնե ինքը դաստիրակը մծցնե պահե յուրան հտե հունցու կնեք։ Գյուդումաթա դաստիրակելանա։ Միղա շանգյոր այդ կնեգը զադվումա։ Մին աղջիկա բերում։ Վեց համս վեր թմամումա այդ առուտրականը մծ փողատամ այդ աղջիկանը յորոնում տանում յուրան ստոն։ Այդ վաճառականը ամեն մի հարմարություն տամա, թակում պահում, որ աստծու լուսնել չի տեսնամին չև մծանալը։ 15-16 տարե պահումա դաստիրակում։ 16 տարե աղջիկը մնամա աղջիկ։ Արուտուրականը մինոր քինամա արուտուրի։ Աղջիկը բյուրդան գլխույ անգում, որ հյուրթավը մին թքալուս երվամ։ Մտածումա, «Էս ինչա, ինչ պենա»։ Մտածումա, մտածում, բյուրում տաբուրետկե քիտունum ürür yeրա, երնում հյուրթավը դուսկամ, հյուրթին ղրաղը նստում։ Մարտիկ քինամն, կյամն, այդ աղջիկը զարմանում է, ասում է, «Էս ինչերն, հինց զատերն, ինչ պեներն, ժուվարն, թա հեյվանն, գլող չմինգում»։ Մին օրել չգիտելա մին քարայորոնում թողանում քարը քինամա մին տղունիկամ։ Տղան էլ մին քարայորոնում աղջկան անտամ։ Տղան ասում է, «Հալբատ ինձ սիրում այլի, յան դուրա հա քարավտամ»։ Մուտանում է, էս աղջկանը ասում է, «Դու հուվս, հյուրախ չգես»։ Հմ, խոսելը կարամ չս, թա չէ։ Բելքիս երկինքան քշացած հրեշտակս։ Այդ աղջիկը խոսելը կարամ չի։ Լեհա ցերքերավ նշան ցատամ, որ հյուրթանատուս եկալ։ Տղան աղջկանը յորա անում կինամ տոն։ Դրանք ապրում են մինչև առոտորական ընկյալը։ Օխտնասունջի օրը առոտորականը կյամա։ Տորնը պենում, տղան գյուղլա գնում։ Առոտորականը տեսնում է դաստի գլոխ անգյուն վեր աղջիկի համինիչի։ Իրեսին եշումա, ամմա ոչ մի պեն չի հարցնում։ Որոշումա գլոխ յորոնե կորչի, վեր աղջիկանը շոխ դել տեսնավիչ։ Վերիտի ամբախտա։ Իտի էլանումա։ Հղեյ անգյում քինում։ Շատ ակինում, խրեգա քինում դբրգոնա չախը հսնումա մին աղբյուրի։ Էն ալմաս ջիրան, էն ցորտ-ցորտ, վրախկալի ջիրան մին լավ խմումա, սրտը հվուցունում, օզմաթա թեյնինգնի Են մոտը ծառեն տակեն քոնինի, մինել մտածումա, ա ծառը պեսիրան ալի, ծառեն քոնինի, փիսպեն կպտա հետո։ Էդ էլանումա։ Ամա օղծը կծած են քոնկիկա, ըտրաշկ են քոնչիկա։ Մինել տեսնումա, մի մարդ գլոխ ու քաշկցած կյամա։ Դրամբուսը պահումա, տեսնումա եկու, հəmən ախբրան ջուր խմեց, Այդ աղբերին կշտեն նստեց, ջուբան մի յալլախ դուսկալավ, մկնեց, հաց բաներ տիրավ, այն մին ջուբան էլ մի խնձոր դուսկալավ։ Ձերքոմը հանցիլորից, բիլորից, դերա մի ղաշենք աղջիկ։ Մին տեղ նստեցին, հաց կերեն, խուսեցին։ Այն ցարը իր առուտուրական մարդը վրվյուր դառնում ասմա վր երկյա։ Կինա հրցնի տեսնա այն խնձոր ու շտղայա, մինն էլ ինքը ինքյոնի պիրի օտե։ Ըտրանք հացը գրին, մարդը գլոխը դերավ կնգանությունին քոնելավ։ Կնեգե մարդին գլոխը դնումա տափեն, ծոցամին ասախտությունում, հանց հյուլորում, հանց պիլորում վեր մի ղաշենք տղայա տեռնում։ Այդ աղջիկանը սերատամ սերառնում։ Այդ առուտուրականը այդ լող տստումա ծառին իրա մնամա մատ ասմա չէ կնանոցը ճար հնար չինի վեր ղփազումնել դինիս մինա է մարտին կփոխե պահո է, ես ինչ պենա, պապացեր մեսը մճակե, կնանեք, պացեր օխտը պորտը, պացեր իստինի հինդինը հա։ Այդ քոնելած մարդը ինչա գիտում որ կնեգի օղծու կծածա որ կնեգի մին քիմսամըրա մին աստծու կրակա անջախ ասում ար որ ենա յուրան կողքն վեր ինգած Այդ կնեգը վեր յուրան մարդին երկնալ է վախտը կյամա այդ ղաշանք թշերը կարմյուր ինքը սպիտակ տղին այդ սվ մազերավ սև աշկունքա վրվռուն տղեն հանց հյլորից, հանց պիլորից որ էլհա են ասողը շինից կողս ծոցը։ Մարտին գլոխն էլ պծիրծրավ, դիրավ գյուրգումը նստեց ասիս լե աշխար կազմի խաբարա, մին կտնակ էրա, հալա թազայա կրկնն տուսկյամ։ Մարտը երակնում կնգանը պշպուչորում, հելորում պիլորում, մին խնձոր շինում, տնում ջուբումը, էլհա ուրան հղն քինում։ Իշտեղ քինումա այդ առուտրականը հտան։ Վերջը հսնում է անդրահտան հրցնում է. «Ախպեր, շտեղս քինում»։ Այդ մարդն ասում է. «Է, ես էլ չեմ գիտեմ քինեմ մլի»։ Դել ասում է. «Դե ինչ ինենք երկու ունենք, եկ քինենք»։ Այդ մարդն ասում է. «Ինչ քնի»։ Ատրանք քինում են քինում, հսնում են թուշ են առուտուրականն շենը։ Այդ մարդը մտածում է, թե շտեղ ոնաղ ընկնեն, քշերը կնան։ Այդ առուտուրականն ասում է. «Ստեղ կաց» ես մին ցանոթ հոնեմ կինամ կոշտու Էլհակյամ էս սահաթիս։ Արուտուրականն է ամոնում դրբզավը, այդ վախտը, այդ աղջիկն ու այդ տղան ենին ինում սերինելիս։ Լահավեր դռնն չխկոցը լսվում է, այդ տղան է ամոնում տախտատեղը։ Արուտուրականը կամատոն աղջկանը կարքատիրում, վերեն մինուտին մին խորակ պատրաստը վեց աման վեց կթոլ կողքին։ Մին բոթուլկինի վեց տական կողքին։ Իտի մին սահաթանը յետը հազիրինի ասում ապորցնում Տուսկյամ քինում եմ մարտին կոշտը։ Պատար զրուցանում ըտրան յորոնում կամտոն տեսնում լող պատրաստ։ Նստում են հասոտեն, այն աղջիկն ասում է՝ «Պահորուն հնգերունքդ»։ Արոտուրականն ասում է՝ «Նստե, նստե կկյան»։ Աղջիկն էլ է նստում։ Արոտուրականն ասում է՝ «Էն տղան էլ կնեսոված, բերհաց հոտի»։ Աղջիկը լացանում ասում է ինչ տղայա, գիտում ճում, լույս աշխարհքն դուս եկալ, մռունու չկա տես, դու խե տիպեներես ասում ինձ։ Դե լավա, լավա, լավա։ Կոլոկոնզի մետալ, շուտրահան է։ Աղջիկը ատկազանում։ Առուտրական օժմատ հայտ աղջիկանը սպանը վխելան հետ այդ աղջիկը սիրական են դուսաոնում։ Առուտրականը դրան նստացնում է ստոլեն քշտին։ Ետավ այդ մարդին ասում է ախպեր, նշանածել կնիսոված։ Քսյորեն կերածնա։ Հանը պեր հացոտե։ Այս մարդն ասում է. «Ինչ նշանած, ինչպես ինչերս խոսում»։ Առուտրականն ասում է. «Ես էլ եմ գյդում պեր»։ Բեր, բեր, ջուբետ բենի դուսկալ։ Հնգերը դուսաունում, խնձորը հլորոն պլորոն մեն աղջի գատերնում, տնում ստոլեն քշտին։ Ոզում ընթահասոտեն առուտրական է տղջիկան ասմա դոշիտ ասեղը դուսկալ, սոված գնի թողածոտը մզնհդ։ Այդ մարդը տեսնում է որ առուտրականը դուզ ասում, ինքն էլ մին խոլան աստիբում։ Կնեգե ճղճղամա Մարտին ուշուն ցատամ Մարտին հորը գյորավա ասում բղբղամա թա մինչեւորս մինի գյդեմ չարտամուն կանք խես պերալես ըխմախեն կոշտու Ստիբուման վեր էդ կնեգե ասղը հանե։ Ասղը հանամա հելորոմ պելորոմ մին նախշուն տղաշինում։ Ատրանել են նստացնում ստոլին։ Վեր հացոտի։ Էդ առուտուրականը յորաունում բոթոլը ստականն լսնում ասում։ Հիշտեղ միամիտ մարդկա ընդրանքենացը։ Ինչքան չրչրվեցինք, մզ հալալ չի տերավ։ Էս յուրիգունս մզ բախտ չունենք։ Ուրեմն ստահանք թողմանան, ես ու դու դուս կյանքս իշխարկած գինինք։ Թա իստեղ ոնոզում քինին, մահլում չի։